към заглавена на съвременията на народа, текст 32. Etat samsushita brahmam stapatrayatikichitam yadishvare bhagavati karma brahmani bhavitam Just read the translation of purport. Превод и коментар. О, Брамане, Вясадея, Учените хора са стигнали до извода, че най-доброто средство, което лекува всички тревоги и страдания, е човек да посвети всичките си дейности на служение на Върховния Бог, Божествената личност Шри Кришна. Коментар. Шри Нарада Муни сам се е убедил, че най-подходящият и действен начин, който отваря пътя към спасението, към освобождението от всички страдания в живота, е смирено да се слушат от достоверен източник описанията на трансценденталните дейности на Бога. Това е единственият път към избавлението. Материалното съществуване е изпълнено със страдания. С нищожните си умствени способности ограничените хора са изобретили много лекарства, за да избавят а за да се избавят от трите вида страдания в живота. Страданията, причинявани от тялото и от ума, страданията, причинявани от природните стихии и страданията, предизвиквани от другите живи същества. Всички в този свят опорито се борят за живот, свободен от такива страдания, но не знаят, че без разрешението на Бога нито един план, нито едно средство няма да осигури желания мир и спокойствие. Лекарството, което се предписва на болния, няма да подейства, ако Богът не позволи това. За да пресечем реката, не е достатъчно да имаме лодка. Необходимо е разрешението на Бога. Трябва добре да разберем, че Богът е последното, че Богът е последното звено от веригата, от което идва крайното разрешение. За да постигнем окончателен успех или да се освободим от всички препятствия по пътя към успеха, трябва да посветим всичките си усилия на получаването на милостта му. Богът е всепроникващ, всесилен, всезнаещ и вездесъщ. Той е тази висша власт, която санкционира всички лоши или добри последствия от дейностите ни. Затова трябва да се научим да посвещаваме дейностите си на милостта на Бога и да го приемаме било като безличностен браман, локализирана параматма или върховна божествена личност. Няма значение какви сме. Трябва да посветим всичко в служение на Бога. Ако човек е велик учен, естество изпитател, философ, поет и така нататък, той трябва да използва знанията си, за да утвърди върховенството на Бога. Опитите да се разбере как действат енергиите на Бога Опитайте се да разберете как действат енергиите на Бога във всяка област на живота. Не го холете и не се опитвайте да му подражавате или да претендирате за положението му само заради нищожните си познания. Ако човек е държавник, воин, политик и така нататък, трябва да се опита да утвърди върховната власт на Бога в държавните дела. Сражавайте се в името на Бога, както Шири Арджуна. В началото Шири Арджуна, великият воин, отказва да се сражава, но след като Богът го убедил, че е необходимо, той променил решението си и бил, заради, и си бил заради него. Ако човек е бизнесмен, индустриалец, замеделец и така нататък, трябва да употребява спечелените с тежък труд пари за делото на Бога. Винаги помнете, че парите, които трупате, са богатството на Бога. Смята се, че богатството това е богинята на щастието Лакшми, а Богът е на на съпругът на Лакшми. Опитайте се да използвате Лакшми в служение на Бог рая и ще бъдете щастливи. По такъв начин човек може да осъзнае, Бога във всяка област на живота. Но най-доброто нещо е да се освободи от всички материални дейности и да се посвети на слушането, на повествованието за трансценденталните забавления на Бога. Ако няма такава възможност, човек трябва да се опита да използва в служение на Бога всичко, към което изпитва особена склонност. Това е пътят към мира и благополучието. В тази строфа е много важна и думата сам сучи там, човек не трябва да помисля дори за миг, че, а, че прозрението, до което достигнал Нарада, било само игра на детското му въображение. Това не е така. До такова осъзнаване достигат и опитните и велики учени. Такъв е истинският смисъл на думата сам Сурчитам. Етат сам Сурчитам Брамамс Тапа Трая Чикитситам Едишаре Брамамс Бхагавати karma ramani bhavitam. О, Брамане Дева! Учените хора са стигнали до извода, че най-доброто средство, което лекува всички тревоги и страдания, е човек да посвети всичките си дейности на служене на Върховния Бог, Божествената личност Шри и Кришна. Вам Вишни Брая Кришна представя Бутая, и Бхакти Виранта Свамите Намане. Намасте Сарасатан Деве, Kauravani Prasharne Nirvishesha Shnivadi Paskatya Desatarne The purpose of the Hare Krishna movement is to become conscious of Krishna. Целта на движението за Кришна съзнание е да станем осъзнати за Кришна. And one can become conscious of Krishna simply by hearing about him. И човек може да стане осъзнат за Кришна просто като слуша за него. Because his, Krishna and his name, form, quality, and pastimes, they're all identical. Името, формата, качеството, забавленията на Кришна, всички те са идентични. But because our consciousness is adulterated, therefore we don't experience Krishna just by hearing about him. Но заради това, че съзнанието ни се е замърсило, ние не, не реализираме директно Кришна, просто като слушаме за него. Or we're not so much aware of him. Или не сме чак толкова осъзнати за всички тези качества. Just like one man, he met a yogi, Точно както един човек веднъж срещна един йоги, one rich man. един богаташ. And he told the yogi that if you can s- stay the night in ice water during the winter, then I will give you such and such amount of money. И той му каза, ако ти успееш цялата нощ да прекараш потопен в ледено студена вода, аз ще ти дам огромно състояние пари. So he said, oh, very nice. I'll, I'll spend the night in the ice water and then I'll get some reward. И а, той прекарал нощта, той си каза, окей, ще прекарам нощта в тази студена вода и ще получа награда. So it was the, the middle of winter, very cold, това е било средата на зимата, много студено. The yogi spent the whole night in the ice water. И този йоги наистина прекарал нощта в ледно студената вода. So the next day he came to the rich man and said, I would like the reward that you promised me. И на следващия ден той дошъл при богатия човек и поискал своята награда, който said, No, I can't give it to you. И обаче богатия човек ми не мога да я дам. Because you were cheating тъй като ти ме Мамиш. Three kilometers away. На 3 км от тук. Someone had a candle lit in his window. А, един човек си бил запалил а, знам, че си е запалил свещ на прозореца. And you were taking heat from that candle. И аз знам, че ти взимаш топлина от разстояние от тази свещ. So you were cheating. I won't give you any. И тъй като ти си един измамник, няма да ти дам никакви пари. But the man's servant was there. This rich man's servant was there and he heard the whole thing. Но слугата на богатия човек, той също се е случил да бъде наоколо и той чул целият инцидент. So he thought he's cheating this yogi. И той си казал, моя господар, мами този йоги. The next day, the rich man had to go to a faraway city. На следващия ден богатия човек би отишъл до далечен град. And he told his servant to cook early so he could take prasad and then leave early. И той помолил слугата си и наредил му да сготви рано, за да може рано да тръгне. So he came to the, it was early, it was in the morning and he asked the servant, is the prasadam ready? И а, той рано сутринта отишъл при слугата, извикал го и му казал, а, го попитал, готов ли е пресан. He said, well, no, no, it's not quite ready. It'll, it'll take a little bit longer. You'll have to wait. И той казал, ми още не е готов, ще отнеме още малко време, ще трябва да изчакаш. So later on he came, he says, is it ready now? По-късно а, нетърпеливия господар пак дошъл и казал, а сега вече готово ли? No, not quite yet ready. It'll take a little longer. А, не, не, още не е готово, ще трябва още да изчакаш. So he came to him again, is it ready yet? И най-накрая дошъл още един път, казал, добре, не е ли вече готово? No, no, it's going to take a little longer. Не, не, ще отнеме доста време още. So finally the rich man went into the kitchen to see what the servant was doing. Накрая богатия човек отишъл в кухнята да види с очите си какво прави слугата. And he found that the pot was situated on a, on some stilts. и видял, че всъщност а, а, тенджерата била сложена на някакъв шкаф, на някакъв рафт. The fire was below and very high above the fire was the pot. А, да, била на някаква поставка сложена тенджерата много, много на високо, на голямо разстояние от огъня. So he said, what are you doing? И той каза, какво правиш, бе? Why didn't you put the pot on the fire? Защо не си сложил тенджерата на огъня? He said, no, no, no. I heard that the yogi, he was able to get the heat from kilometers away. И той каза, не, аз нали чух вчера, че този йоги, той всъщност може да взима топлина от пламъка от километри. from a mere candle И дори в случая с една обикновена свеща. and was able to keep himself warm for the entire night. И така той а, могъл да се топли цяла нощ. So this is just a few feet off the ground. А, а това е само на няколко а, на метра над земята. Certainly the pot will get all the heat. А, със сигурност а, с- а, тенджерата ще успее да измучи цялата топлина. So the rich man realized that he had cheated the yogi И тогава богатия човек осъзнал, че всъщност е измамил този йоги и затова му платил. Similarly, if Krishna, the name, form, quality, and pastimes of Krishna far from our consciousness. По същия начин забавленията, формата, качествата забавлен... а, на, а, на Кришна и името му, те са, въпреки че са далеч от нашето съзнание. Then it's very difficult to actually become conscious of Krishna и което го прави много трудно да станем осъзнати за Кришна. Our, if our activities are far away from Krishna's purpose or mission, или ако нашите дейности са много отдалечени от целта или мисията на Кришна, then it's very hard to actually become conscious of Krishna. тогава става наистина трудно човек да стане осъзнат за Кришна. If Krishna has one purpose and we have exactly the uh, some other purpose, Ако ни Кришна има една цел, а нашата цел е съвсем различна и дори а, диаметрално противоположна, Chaitanya Mahaprabhu wants us to become to spread Krishna's glories, Читани Махапрабху иска да разпространяваме славата на Кришна, and we want to spread our glories. а ние искаме да разпространяваме собствената си слава. It's not going to work very well. Еми няма много добре да резултата няма да е добър. Therefore, it mentions here that we should engage if we want to be able to hear about Krishna Затова тук се споменава, че ако ние искаме да слушаме за Кришна with attention, с внимание, then we have to become uh, part of Krishna's mission. тогава ние трябва да станем част от мисията на Кришна. Not that we're going to have one purpose and idea, Не, де, не е така, че а, на Кришна, че ние си имаме своя идея или цел. Chaitanya Mahaprabhu has another purpose and idea. Читане Махапрабху си има негова цел, негова идея. And somehow or another, although we have a different purpose and idea, he's going to give us all realization of Krishna. И по някакъв обаче начин, въпреки че ние имаме различни цели, идеи, мисии, а, той ще ни даде цялата милост на Кришна. As mentioned here, generally people, generally speaking, people are trying to get some safe position in the material energy. А както се казва, в най-общия случай хората обикновено се опитват да а, получат някаква комфортна, сигурна позиция в материалната енергия. Всеки иска да намери някакъв подслон в нещо в материалната енергия. Prahlad Mara says that Balasya Neha Sharanam Pitaro Nashingha. That Balasya of Права Махарач казва, че а, за едно дете Паласия Neha Шарнам Шарнам Шелтер А, подслонът So the children actually seek shelter of their parents. За едно дете подслонът е всъщност децата търсят подслон при родителите си. Чаг, uh, narkasya And a person who is suffering generally seeks shelter of the doctor or medicine. А един болен човек, а, той ще потърси подслон при доктора и при лекарствата. А един човек, който е сред а, океана, сред водата, той иска да приеме подслон при лодката. So somehow or another, everyone is looking for shelter. И по някакъв начин всеки с- търси някакъв подслон. Uh, Etat samshushita brahmans tapa traya. So there are three miseries in material energy. И а, има а, тапа трая три, стра- три вида страдания в материалната енергия. Just like there's one Adi, Adidaiva, Adibodhika, and Adiyatmaka. So Adiyatmaka is our body is miserable. А, а диатмика означава, че м- ние страдаме в нашето тяло. Just to stay awake, even during a short class, is quite a struggle. А, дори такова просто нещо, като това човек да остане по някакъв начин буден по време на един а, късичък а, клас, а, е голямо предизвикателство. The devote of ignorance is saying, sleep. Защото гуната на невежеството казва, заспивай. Заспивай. с пиле. Yes, yes. И ние, разбира се, добре, да. Then да. we enter into the land of never, never land. И ние потъваме в, а, в а, страната на, на, на забвението. And then there is a misery due to other living entities. И има, разбира се, страданията, които са причинени от другите живи същества. Mosquitoes. А, сега комарите, mosquitoes. да, yes, They call it kamari. <laughs> yeah, exactly, yeah, Easy to remember. yeah, easy, комарите, yeah, exactly. And there's all kinds of insects, И всякакви насекоми, Sakomi. насекоми. Nazakomi. Kamarite is, is, is Знаеш закона. Plus, <laughs> Sometimes people like us, sometimes people don't like us. Освен това, понякога хората ни харесват, понякога не. And then there's Adi Daivika, the weather. Също така Ади Дайвика, например времето. Now people think it's too hot. Сега хората си мислят, много е горещо. In the winter it's too cold. А през зимата много е студено. Always some kind of trouble. Винаги някакви проблеми. Tapatraya. So we're always afflicted. Тапатрая винаги сме по някакъв начин тормозени от нещо. Either we get too much sleep, или спиме прекомерно, not enough sleep, или сме недоспали, eat too much, или сме преяли, eat too little, или сме недояли, talk too much, или сме дърдориме твърде много, talk too little, или пък сме твърде мълчали. Everything is difficult to find the right balance. Във всяко едно отношение е трудно да се намери правилния баланс. Therefore, sometimes our stomach hurts, Затова понякога стомаха ни боли, sometimes our head hurts, понякога главата ни боли, sometimes our whatever, something hurts. е, и винаги нещо ни боли. It's either our teeth or our spine or our back. А, винаги нещо има, като се замисли човек. Или ще е зъб, или ще е гръбнака, или ще е нашия кръст. Something's giving us trouble. Нещо ни тормози. And if there's no trouble, и ако се случи пък, че няма because, никакъв проблем, we're asleep, тогава ние просто а, захъркваме. Then we're dreaming we're being eaten by some tiger. И в съня си сънуваме, че ни, че ни напада тигър. Therefore, etat samsushita brahmams kapa traya chikitsita. So what is the me- re- remedy? И какво е, в стиха продължава, и какво е лекарството? Ta- Tasya, ta- tasya, valasya neha sharanam pitarana nartasya chagadam udanvata majatao now taptasya tat prividir ihanda shestas twadvido tanubritam twat upekshatana that the only way of existing outside these miseries is if, uh, well, everyone is existing within these miseries, but ultimately it's up to Krishna. А, и а, се казва в този стих по-нататък, че а, единственият начин човек да се измъкне от тези страдания, всеки се опитва е а, всъщност това зависи в крайна сметка от Кришна. Because even if we can exist outside these miseries temporarily, дори ако успеем да се измъкнем от страданията временно, разбира се. Even if the child is brought up and become, is healthy. Дори ако едно дете, примерно, порасне и е здраво. Even if the medicine is effective, дори ако лекарството работи, even if the boat crosses the river, дори ако лодката успее да прекоси реката, by all by the mercy of Krishna, всичко това е по милостта на Кришна. Still everyone dies anyhow. Обаче, дори и с тези успехи, ние ще умреме така или иначе. Therefore, there is no remedy for the material existence. Което означава, че всъщност няма избавление, лекарство за материалното съществуване. Outside of becoming Krishna conscious. Освен да станем Кришна съзнати. But that to become Krishna conscious, we have to dedicate our activities in the service of Krishna. Но за да станем Кришна съзнати, ние трябва да посветим своите дейности на служене на Кришна. There is no question of becoming conscious of Krishna at the same time thinking that we don't really need Krishna. И а, това е ам, а, excuse me. There's no question of becoming conscious of Krishna at the same time thinking that we're some, we can have some existence apart from Krishna's service. Няма как да отдаваме служене на Кришна и да се посветим на Кришна и в същото време да си мислиме, че ние сме независими от Него и а, имаме отделна цел. To have our own plans in the material existence here. Да си имаме свои отделни планове за материалното съществуване. That we're going to build our little kingdoms. А, да, да си строиме нашето независимо самостоятелно царство. Just like they have these game, video games where people build their own kingdom. Точно както в видеоигрите, в компютърните игри, там човек си построява собствено кралство. Sometimes little children have these little Leg- with a Legos or something, whatever they call them. They build little palaces. Е, а, в, в играта а, с а, малките деца имат а, малки мозаични компоненти като в Лего и с тях те строят огромни замъци. And these, besides that, everyone is trying to build their, have their house. И освен това, всеки се опитва да си построи също личната къща. where they're the supreme in the house. а, където те са върховния в тази къща. Their wife is the goddess of fortune. А, тяхната съпруга е богинята на щастието. The children are all expansions. Децата всички те са експанзии. The car is their Garuda. А, тяхната кола е тяхната гаруда. In this way, they're creating their own little kingdom, И по този начин те си създават своето малко, малко кралство. Опитвайки се да експандират енергиите си по толкова различни начини. And sometimes they even put a little Murti of Krishna in their house. И дори понякога слагат малко мурти на Кришна в къщата. Offer him a little water. А, дават му малко водичка. Pray to him for more energy, for more money а, и го молят за повече енергия и за повече пари. Every couple of weeks they change his dress. И на всеки няколко седмици му сменят дрежките. <laughs> And tell him, you know, you're getting more than you deserve. И, и му казват, а, виж какво, ти така не, че получаваш повече, отколкото заслужаваш. Don't complain. Не се оплаквай, моля. I'm doing a lot more for you than anyone else is. А, аз правя за тебе много повече, отколкото който да било друг прави за теб. So we may imagine that this is our kingdom. Krishna has his kingdom, maybe. И ние си представяме, че това е нашето царство. Може би Кришна си има негово царство And we някъде. have our kingdom. Обаче ние си имаме нашето. But this kind of mentality will not help us become very conscious of Krishna. Но този менталитет а, няма да ни помогне много да станем осъзнати за Кришна. We think we have something and Krishna has something, maybe a little more than we do, but... Ние си мислиме, че аз имам нещо и Кришна има... Той, и той има някакви работи, и аз имам някакви работи. Той може би има повече от нас. Therefore one has to engage in Krishna's service in such a way as to utilize, fully utilize one's energies in the service. И затова човек трябва да се ангажира в служение на Кришна по такъв начин, че да всичките му енергии да са използвани в служение на Кришна. Otherwise, there's no way of getting out of the threefold miseries. В противен случай а, е изключено човек да се измъкне от тристранните It's страдания. not that we're going to chant Hare Krishna, Не е така, че ние ще си мантруваме Харе Кришна, try to pay attention, опитвайки се да се съсредоточиме. And at the same time, for the rest of the day, we have some other intention other than serving Krishna. И в, през останалата част от деня ние си имаме някакви други наши цели и намерения, които са различни от служенето на Кришна. и изведнъж ние абсолютно ставаме осъзнати за Кришна просто за това, че сме помантрували. Now one has to learn submission. submission Не, ние трябва да се научиме да се подчиняваме и да се отдаваме to the instructions of Krishna на инструкциите на Кришна and to the instructions of Krishna's representatives. и на инструкциите на наставленията на представителя на Кришна. That means the more we, during the day we're engaged in Krishna service, Което означава, че през целия ден ние да сме ангажирани в служене на Кришна. then the more we'll become, the more submissive we become Krishna, to Krishna's instructions. Колкото повече сме ангажирани през деня, толкова повече ще сме а, отдадени на наставленията на Кришна. I mean, the more submissive we'll be to Krishna's holy name. И ще сме, ще, ще, ще сме по-съсредоточени върху святото име на Кришна. Otherwise, it's exactly like the elephant. Снана, хаста снана. А в противен случай а, правиме просто слонска баня, хаста снана. During the day, during the elephant enters into the bathing, А, goes to bathe. слона м, влиза в водата And then when it comes out of the water, и като излезе от водата, just throws dirt all over its body. а, с хубавата фаща и се покрия целия, се нахвърля с прах. So we may chant Hare Krishna. И е, ние можем и да повънтруваме малко. We may even follow the regular principles. Дори можем и да следваме и регулиращите принципи. We may even sometimes come and hear about Krishna. А, дори, дори можем някой път дори да а, си правим труда да ходим да послушаме за Кришна. But we also have to engage in Chaitanya Mahaprabhu's mission. Но също така ние трябва да се ангажираме в мисията на Чайтани Махапрабху. And that can be according to our ability. and propensity. И това може да бъде според нашите способности и склонности. If one is intelligent Ако човек е интелигентен and like and has some knowledge about Krishna and how his energies are working, и има някакво знание за Кришна и как неговите енергии работят, then one can, or one has some ability to distribute Prabhupada's transcendental literatures. тогава човек би могъл да разпространява книгите на Шрила Прабхупад. One can distribute books and tell people about Krishna. Човек може да разпространява книгите и да казва на хората за Кришна. One like organize. Човек, който обича да организира нещата. The Harinams, the book distribution, uh, the classes. Харинамите, разпространението, класовете, лекциите. Then one can utilize one's energies to organize the Sankirtan movement. Тогава човек може да ангажира способностите си да организира движението за one does, does not, doesn't want to explain to people about Krishna or one doesn't have so much ability to organize, И ако човек не иска да обяснява на хората за Кришна и няма кой знае какъв талант да организира, one wants to make money, ако човек иска да прави парички, then one can utilize that Lakshmi in Krishna's service. човек може да използва тези лакшми в служение на Кришна. So that ultimately people hear about Krishna. Така че в крайна сметка хората да слушат за Кришна. That ultimately people become convinced that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И а, хората ще бъдат убедени, че Кришна е върховната божествена личност. And if one does that, then gradually one will become purified. И когато човек направи това, постепенно човек ще се пречисти. And what's the purpose of becoming purified? И каква е целта човек да се пречисти? So that we can develop a taste to hearing about Krishna. Целта е да развиеме вкус да слушаме за Кришна. So that when one hears about Krishna, one can actually feel and experience Krishna. Защото когато ние слушаме за Кришна, тогава ние чувстваме и изпитваме Кришна. That one's spiritual senses are awakened and one actually becomes conscious of Krishna. нашите духовни сетила биват събудени и а, нашите дейности биват свързани с Кришна. И как разбираме, че сме осъзнати за Кришна? we'll be Защото винаги ще бъдем щастливи. We won't hanker for anything. Ние няма да купнеем за нищо. We won't, won't lament over anything ние няма да скърбим за нищо. We'll see everyone as Krishna's eternal servant. Защото ще виждаме, че всички а, са слуги на Кришна, вечни слуги. And eventually we'll be able to see everyone and everything as it's related to Krishna. И ние ще виждаме връзката на всяко едно нещо в този свят с Кришна. We won't be attracted to anything material. Ние няма да бъдем привлечени от нищо материално. And at the same time we'll have love for everyone. И в същото време ще изпитваме любов към всички. And everything will be uh, Purna Sukha, Purna Sukha, Purna Sukha, uh, Vishvam Purna Sukhayate. Uh, the whole world will appear to be very blissful. М. И целият свят ще изглежда, ще ни изглежда много блажен. Therefore, we have to see how am I engaging in the Sankirtan movement. Затова ние трябва да се замислим как се ангажираме в движението на Санкиртана. It's not that Krishna is he likes some people, he doesn't like other people. Не е така, че Кришна харесва някои хора, а други не ги харесва. He made advancement or she made advancement because Krishna likes them. А, той, той направи напредък или тя успя да напредне, защото Кришна ги харесва. Krishna doesn't like the way I look. Кришна не ме харесва как изглежда специално. И затова не, е милостив към мен. I came to the movement too late. Аз се присъединих твърде късно. I can't get any mercy. Затова вече не мога да получа никаква милост. No, everything depends upon our sincere attempt to understand and then follow the process. Не, всичко зависи от нашето искрено желание да разберем и да следваме процеса. Even the little spider during Lord Ramachandra's pastimes was able to be, uh, become on the same level as Hanuman. Дори едно малко паяче по времето на забавлението на Бог Рамачандра успял да стигне нивото на Хануман. just by sincerely trying to serve Lord Ramachandra's mission. Просто искрено опитвайки да се се да служи на мисията на Бог Рамачандра. So it's up to us to uh, understand what our position in the mission is and then to try to actually engage in it. И зависи от нас да се опитаме да разбереме каква е нашата позиция в мисията на Сан Киртана и да се опитваме да се ангажираме съответно. Then when we chant Hare Krishna and when we hear about Krishna, then we'll get the maximum effect. И тогава, когато а, слушаме за Кришна и повтаряме имената на Кришна, ще има максимален ефект. Което ще ни ентусизира още повече да се ангажираме в служение на мисията на Санкирта на Чайтани Махапрабху. И тогава наистина ще проумеем какво е мисията на Бог Чайтани Махапрабху. just to increase our book scores. Не е просто да разпространяваме повече книги. It's actually increase our love and our consciousness and our love for Krishna. а е всъщност да увеличиме нашата любов към Кришна So, и нашето съзнание към Кришна. Logadariya. Any questions, Vitanya? Prashna. What is it here? Въпроси. Viprosi. Въ- въпроси. Vaprosi. Yes. Vaprosi. Yes. Махарадж може ли да обясни, да сподели неговото компетентно мнение от Мадурия Мама Бхава за девете вида бакти, описани. От това състояние на строение Мадурия Бхава. А каква връзката между Мадурия Бхава и девете вида бакти? Не четем в книгите, но аз Девет. съм срещал. Девете процеса на предното служение? Да, за тях да сподели от това ниво негово. А, Doesn't sound like it has anything to do with the class. yeah. Correct. <laughs> It's um, literally, <laughs> I'm just uh, translating. He wants to know from the level of Madhurya Bhava about the nine processes processes of devotional service. Prabhupada said, before you can become a high court judge, first of all become a lawyer. Правопад казва, а, преди човек да стане върховен съдя, първо човек трябва да, с- да, да стане юрист, най-обикновено. So first find about Dasya Baba. И затова първата стъпка е да разберем Дасия Баба. First become a servant of Krishna. първо трябва да станем слуги на Кришна. Then you can ask some question. И тогава можем да задаваме вече някакви въпроси. Why are you asking such a question? Защо задаваш такъв въпрос? До сега съм чувал само за цитати от книги, но реализирано това почти няма. Uh, uh, so far I've heard uh, only quotations from books, but I did not meet a realized soul who can speak first-hand uh, experience about the matter. Well, if he did, you wouldn't understand anything. А, дори ако а, ние чуем, ние няма да разберем нищо. If you're five years old Ако си 5 годишен and you're hearing stories of Romeo and Juliet, what will you understand? и слушаш истории за Ромео и Жулиета, какво ще разбереш? First, you become qualified to engage in devotional service. Първо, човек трябва да се квалифицира и да се ангажира активно в предано служене. Then you may come to the platform of understanding that the difference between yourself and your body. И а, to understand the if you engage sincerely in devotional service, you may rise up to understand that you're not your body, that you're a spiritual soul. И ако човек се ангажира а, сериозно в правилно служение, тогава той може да се издигне на платформата да осъзнае, че ние не сме това тяло then you might understand what the activities of the soul are. И тогава ние може да разберем, да проумеем какви са дейностите на душата. But if you're in the bodily concept of life, what can you understand about spiritual life? Но ако сме на телесната платформа, какво може да разберем за дейностите на духовната платформа? Anything else? Нещо друго? Okay, hvala. Grantaraj Shrimad Bhagavatam Ki Jai. Srila Prabhupada kīra, or Gaur Hari Om. Jai. Jai.